шкода душ загублених. А тих, кого вони погубили, не шкода? Шкода, ледь чутно вимовив Тарас. Все і всіх. Із сумних очей спорхнули дві сині птахи і полетіли високо-високо і закурликали там, як зранені журавлі. Бандуристи перезирнулися і звелися на рівні. Нам час. Вони зникли миттєво. Тарас нічого не встиг їм сказати на прощання, лише відчув раптову радість і світло в душі. Ангели миттєво перетнули трасу і опинилися над садибою молодого заброди. Тут гучно і весело святкували Володимирове сорокаліття. Зібралися колишні його комсомольські побратими. Це стало традицією. Так як уміли веселитися і відчувати смак життя комсомольські лідери, ніхто не вмів. Закінчувалася пиятика традиційним маскарадом з простирадлами. У вузькій вулиці стояли імпортні машини. Водії, як і багато літ тому, дрімали, відкинувшись на спинки сидінь. Однак у тій типовій картині була суттєва відмінність машини були власними. Володимир почував себе серед цих людей, як почуває вожак хижої зграї в тундрі. У нього зібралися бізнесмени більшого і меншого масштабу справжні господарі життя. Після великого розподілу компартійних коштів кожен з них, одержавши свою частку, відкрив приватну справу. Із клану комсомольських лідерів утворився клан відносно молодих бізнесменів. Ростислав відкрив своє видавництво. За кілька років воно давало йому великі прибутки. Віднедавна він їздив по місту з власним водієм і охоронцем. Довготелесий Ігор був генеральним директором комерційної фірми Євразія. Сором'язливий, з дівочим обличчям Володимирів другий заступник Геннадій перетворився у самовпевненого ділка, власника кафе на Хрещатику. Віка була власницею супермаркету. Їздила в розкішному Кадилакові, відпочивала із сім'єю по кілька разів на рік за кордоном. Їхня весела і дружна комсомольська родина гуртом і поодинці витягла щасливий білет. Володимир сп'янів, стискав плечі Вікторії і силкувався посадити її собі на коліна. Вікторія із комсомольської гетери, високі груди якої незмінно прикрашав значок, перетворилася на ділову елегантну даму. Його рука вільно шугала під тонку блузку і гладила їй шию, плече. Я еще никогда не ощущав так близько женщину бізнесмена. Заброда облизав хтиві губи. А разве она чем-то отличается от иной другой? кокетливо відказала Віка. Насправді ж вона почувала себе понад тими, що складає сьогодні збірний портрет сучасниці, знервованої, похмурої, без грошей і відчуття щастя. Хочеш съездим на недельку в Эмираты? шепнув їй на вухо Владимир. Мне они уже опостылили. Я каждый год езжу туда по несколько раз. М -м, вот как. Тогда возьми курортную карту планеты и укажи пальчиком место, которое тебе еще не надоело. Куба, Греция, Калифорния, Австралия. Вся планета может быть нашей. Обоє засміялися. Пошли потанцуємо. Володимир вивів її на середину альтанки, ніжний босковий і рожевий квіт клематіса, що обвив поручні, торкався їхніх облич і рук. Я, знаєш, що часто вспоминаю, шепнув Заброда ей на вухо, как ти в костюме Єви танцевала на столі. Віка тихо і звабливо засміялася із глибокого вирізу на Володимира дихнув млосний запах дозрілого, ще молодого жіночого тіла. Повні груди сколихнулися, як два келихи із хмільним тронком. Володимир встиг миттєво сп'яніти і відчув те всією своєю ненаситною плоттю. Перед очима пропливло далеке видиво. Молода, тонкостанна віка гола голісінька, з грудьми цебрами, грудьми блискавками, грудьми келихами витанцьовує на столі. Він стягував її посеред танцю і тягнув у сусідню кімнату чи в машину, коли це було в лісі. І вже удвох дотанцьовували еротичний танок. То були особливі стосунки, які не впливали на службові. Віка знала майже про всі його любовні інтрижки, скороминучі чи затяжні, але не дозволяла ні ревнощів собі, ні кпинів, що надто високо поціновував заброда. А потім вони плавали в басейні. Вода прогрілася до самісінького дна. Какая прелість, Какое наслаждение! ойкнула Віка. Наслаждение может быть куда сильнее, если ты захочешь плавание при луне, любовь в бассейне, когда вода превращается в серебро. Ти жаждеш этого? Володимир схилився над вікою і торкнувся губами її губ. Я опять хочу тебя. Отогрей меня. Я так истосковался по женщине. Когда-то умела ты это делать великолепно. Давай еще раз пройдемся по тому кругу, на котором нам было так хорошо. Давай войдем в ту реку, в которую мы когда-то уже входили. Він торкнувся вустами оголених грудей і відчув струм. Електричні розряди водою передалися й Вікторії. Вона провела долонею по його спині і пірнула, випливла коло пластмасової драбини, лягла на м'який тапчан. Володимир впав поруч. Сонце пестило їхні тіла. Вони обоє були переконані, що світило любить їх найбільше і тому дарує найкращі місця під своїм промінням застілля перемістилося на терасу, де їх чекала щедра вечеря. Григорій смажив в кінці саду шашлики, носив з коптилки копчених курей, поросят, фазанів, яких привезли Володимиру із одного заповідника як презент до його сорокаріччя. Вишукані страви, напої нікого не дивували в цьому товаристві і не зривали захоплення, хоча цього і прагнув Володимир. Йому хотілося мати на своєму святковому столі усе те, що мав його компаньйон-мільйонер із далекого американського штату. Що тебе пожелать, Влад, не знаю, сказав Ростислав. Ти імієш куда більше, чим надо простому смертному. Ты воздвиг себе рай на земле, поэтому пожелать тебе что-то очень трудно. Пожелай мне умереть в объятиях красивой юной женщины, лет так через пятьдесят, пьяно заперечив Заброда. Я желаю тебе этого. Товариство відповіло розкутим сміхом. Володимир взяв із посудини з льодом пляшку шампанського, хвацько зняв фольгу і хряснув пляшкою. Пробка голосно дзенькнула блюстру, і та розкололася навпіл. На мить усі умовкли. А Ліда, що зайшла з великою тацею, на якій лежало засмажене молочне поросятко, наполохано подивилася на тріщину в тонкій кришталевій люстрі позадкувала до дверей і промовила ледь чутно. Поганий знак. Того шепоту ніхто не почув, бо всі чаркувалися, голосно перемовляючись. Із саду доносилися пахощі копченого м'ясива, достиглих яблук, груш. Спека, здається, незрушно застигла на гіллі у блакитному оці басейну. Володимир знов наповнив бокали і урочисто виголосив. Предлагаю выпить за нас всех, за нашу общую победу. Ведь мы все среди победителей. Помніш, Віка? Він обняв її за плечі і легенько стиснув. Как ты рыдала в день путча и повторяла «Я умру без комсомола, Умру без совєтської родини. Роздався голосний регіт захмелілих людей. Ну, сколько ты будешь это вспоминать, сполохнула Вика. Она думала, что все земные радости раздает только комсомол, резонно молвил Игорь. Жизнь изменилась, а хозяева ее нет Патетично мовив Заброда. Вчера мы были у штурвала великого корабля, а сегодня каждый из нас капитан собственного. Да здравствует путь, заволав Ростислав. Слава комсомолу, боевому отряду родной партии вириснула Віка і заспівала дзвінким голосом. Не розстанусь, не расстанусь, не розстанусь з комсомолом ніколи. Усі підхопили Комсомольці безпокійні є серця, завела вона знову, коли вони доспівали. Володимир теж ворушив губами, переводив погляд з обличчя на обличчя і поблажливо усміхався. Лише віддалено вони нагадували вчорашніх комсомольських працівників. У поставі, виразі облич, в жестах, навіть сміхові проглядало щось нове, притаманне людям владним і заможним. Однак на всіх мов стояла невидима печать людей вчорашніх. Їхні смаки, вподобання несли код фальшивих ідеалів. примарних цінностей. Володимир скептично усміхався, слухаючи їхній натхненний спів, і думав, и все-таки они совки. У них есть деньги, сила, даже власть но нет шарма и внутренней раскрепощенности, как у моих компаньонов-американцев. А у меня есть и всегда был, даже тогда, когда я руководил ими. Володимир сів у крісло і поклав ноги на журнальний столик. Цією звичкою, що з'явилася в нього останнім часом, він дуже пишався. Працювали кондиціонери, і на терасі була приємна прохолода. Я вас всіх приглашаю сьогодні на футбол. Володимир погойдався у кріслі качалці. В день своего юбилея идти на футбол — это смешно, мовила Вика. Я пообещал своему компаньону, что пойду с ними. Он любит футбол, да и я тоже. У меня там, кстати, личная кабина. Так что все будет культурно. Никто не будет орать над ухом и махать руками. Лично мне нравится здесь. Вікторія теж погойдувалася в солом'яному кріслі і розглядала терасу, на якій буяли живі і синтетичні квіти. Как у тебя красиво! Я даже в зарубежных фильмах не видела такой красоты. Ты и раньше умел красиво жить, А сейчас вообще.